O que foi? Nada. Nada? Não é nada, amor. que você tá escutando no celular, mano? Nada, nada. Tá aqui, deixa eu ver. Mano, você é louca? Que porra que é isso aqui? Não mano? é o que você tá pensando. Não é o que eu tô não pensando? É o que, tá é o tá que eu tô vendo. Não é, é somos amigos. Amigos? Desse jeito aqui? Amigos, é. Olha onde que ele tá com a mão, é, mano. Mas você me deixa espaço. Mano, você quer espaço? Eu tô cansada, eu vou embora. Espaço? Vai embora. Eu vou te deixar. Vai embora. Eu vou te deixar. Pô, você tá de brincadeira comigo? Eu não aguento mais você. Pô, você não deixa fazer nada. É, isso mesmo. Abre a porta pra você sair. Pode ir. Já que tu quer ir. Mas fique ciente que assim que você sair, sua melhor amiga vai vir. Cuidar de mim, cuidar de mim, Bem que eu tentei te dar valor, mas você preferiu caô. Bem que eu tentei te dar amor, mas tu preferiu caô. Foi nessas horas que a tua amiga aproveitou, veio e sentou. Foi nessas horas que a tua amiga aproveitou, veio e mamou. Foi nessas horas que a tua amiga aproveitou, veio e sentou. Você me deixou, né? Me abandonou, então tá. Você me deixou, né? Me abandonou. Vou colar no imperador que lá tem varas pra me dar, varas pra me dar, varas pra me dar, varas pra me dar. Vou colar na zona norte, vou comer toda de lá. Vou colar lá no capão que lá tem varas pra me dar. Mas tá tipo com, <laughs> tipo vavazinho, tipo vavazinho. E aí, dá valor, mas você preferiu o caô. Bem que eu tentei te dar amor, mas tu preferiu caô. Caô. Hum. Foi nessas horas que a tua amiga aproveitou, veio e sentou. Foi nessas horas que a tua amiga aproveitou, veio e mamou. Foi nessas horas que a tua amiga aproveitou, veio e sentou. Hum. Você me deixou, né? abandonou, então tá. Você me deixou, né? Me abandonou, então tá. Vou colar no imperador, que lá tem varas pra me dar. Varas pra me dar, Várias pra me dar. Vou colar na zona norte, vou comer toda de lá. Vou colar lá no capão, que lá tem varas pra me dar. Mas tá tipo com. <laughs> tipo vavazinho. Tipo vavazinho. E aí, filho? preferiu caô, bem que eu tentei te dar amor, mas tu preferiu caô, caô. com o bumbum tam tam. Vem com o bumbum tam tam tam. Vai mexe o bumbum tam tam. Vem desce o bumbum tam tam tam. Vai mexe o bumbum tam tam. Vem desce o bumbum. Vai com o bumbum. Vem com o bumbum. Vai tremer o bumbum tam tam tam. Vem tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam.